السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين راهبين طائعين إليك مخبتين أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا إخوة الإيمان وفضل الله سبحانه وتعالى لتوفيق ياكي أمتكسانيا ومده مار بعد صلاة العصر داني مسكته مسجد سلطان katika mji huu wa Morogoro ikiwa leo ni tarehe 23 mwezi wa Dhulhijja mwaka wa elfu moja na mia nne na arobaini na sita min alhijrati nabawiya, ambayo bila shaka ni sawa na tarehe kumi na tisa ya mwezi wa sita mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Allah ametukusanya mahali hapa kutoka sehemu mbalimbali mbali nia na madhumuni ni kukumbushana maneno ya dini yetu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam safari hii inaelekea ukingoni kwa sababu tuko kwenye kituo cha mwisho kwenye mtiririko wa safari zetu. Ziara hii ilianzia katika mji wa Moshi katika mkoa wa Kilimanjaro, kisha ikafuatia Arusha kwa kupitia hapo Mang'ombe na kuwasalimu ndugu zetu, kisha ikafuatia Singida kwa kupitia Babati, pia tukawasalimu ndugu zetu pale kuzungumza nao kidogo. Tukafika Dodoma, na hii ilikuwa ni siku ya jana. Tukafanya muhadhara pale msikiti wa Manyema, barabara ya saba, kwa muda kama huu wa baada ya swala la asiri mpaka kubaila al-maghrib kisha tukaendelea tena baada al-maghrib mpaka wakati wa isha na hiyo pia ndio itakuwa ratiba ya leo katika msikiti huu tutakwenda mpaka kubaila al-maghrib itakuwa ni sehemu ya kwanza ya muhadhara kisha tutaendelea baada al-maghrib mpaka kufikia isha malengo ya ziara hii na asili yake kwanza malengo yake ni kuwatembelea ndugu zetu wa kipenzi kwenye maeneo yao, jambo ambalo lilipita muda mrefu halikufanyika, na miaka mingi hatujafika maeneo haya kwa ajili ya ziara za kidawa, pamoja na kwamba hapo zamani ilikuwa tukifululiza kutembea katika miji na kufanya dawa hasa palipokuwa pana uhitajio kwa upungufu au kukosekana maduati katika maeneo mengi watu wanaolingania dawa salafia walikuwa wachache au maeneo mengine hawakuwepo kabisa na kadhalika hali za kiuadui walizokuwa wakipambana nazo wakihitaji kutiwa nguvu tukalazimika kuwatembelea ndugu zetu wengi kwa ajili ya kuwatilia nguvu au kuifikisha dawa mahali ambapo hapana walinganizi. Lakini hivi sasa walillahi alhamdu, mashekhe wamekuwa wengi, walinganizi wamekuwa wengi, aa, ah, majukumu ya kusomesha yakaongezeka mpaka tokea mengi yaliyotokea tukazisitisha ziara kwa kipindi kirefu. Kwa hiyo sasa hivi tumeona kuna haja na dharura ya kuwatembelea ndugu zetu. Masjidi Sultani nimekuja iona tofauti sasa hivi, kwa sababu tangu kujengwa hivi sijafika hapa. Allah wabariki kwa juhudi hii. Lakini pia msikiti huu ni katika misikiti ya mwanzo niliwahi kufika hapa Morogoro kwa miaka mingi vijana wengi walikuwa bado hawajazaliwa au wengine ilikuwa na watoto wadogo Sheikh Miraji atakumbuka kwamba mwaka elfu mbili niliwahi kuja hapa miaka 25 iliyopita au elfu mbili na moja mwanzoni kwa kama wewe ni kijana wa miaka 25 ulikuwa hujazaliwa nikuja na mgeni mmoja hapa wa Kiarabu kutoka Saudia akiitwa Safarul Ghamidi. Msikiti huu ulikuwa kuna wazee hapa, sijui kama wale wazee wapo bado, wengi washafariki. Kitu tulikuja hapa nia kufanya muhadhara, kafanya baada al-maghrib nadhani ilikuwa asri Alhasil ni muda mrefu, siku nyingi, na mara nyingine tulikuja tukafanya muhadhara katika msikiti wa kikundi hapo siku za nyuma sana, si miaka mingapi, kumi, si kumi na ngapi, kumi na mbili takriban. Baada ya hapo hazikukaririka ziara nyingi, na Masjid Salah pia tulikwenda, lakini hiyo miaka mingi iliyopita ya elfu mbili pia tulifanya ziara katika mji mmoja kijiji huko chaitwa Kinole mbali kidogo na hapa Morogoro mjini alhasil lengo la ziara hii ni kukutana na ndugu zetu ambao kila mara na wao walikuwa wakitutembelea mawasiliano yetu na wao ni kuwa kuna ndugu zetu wanafunzi wetu wanakuja katika mji huu na bila hususi msikiti huu kwa ajili ya kusomesha wakitokea Mahad Sheikh Islam Ibn Taymiyyah lilhalaqat alilmiyya huko Pongwe moja kwa moja ukija hapa, lakini pia kuitikia wito wa ndugu zetu, maana baada ya kupita muda mrefu ndugu zetu wa Morogoro, hasa Masjid Sultan, walikuja na ujumbe wao na barua maalum wakiniomba nije kuwatembelea. Kwa hiyo nikawapa bishara ya kwamba insha Allah tutakuja, tunasubiri kupata fursa. Lakini pia ziara hii imeshaidishwa na baadhi ya ndugu zetu baada ya mazungumzo fulani kupita, pakashauriwa tufanye ziara, tukawa tunashauriana ziara twende kanda ya ziwa au nyanda za juu kusini lakini ikapata nguvu ziara yetu tuifanye kanda ya kaskazini na kati kidogo kwa Morogoro ikaingia katika orodha ya miji itakayotembelewa kwa jambo hili likafanywa tansiq na kupangiliwa baina ya ndugu kutoka Pongwe maahadi Sheikh Islam bin Taimia na ndugu zetu kutoka Moshi Masjid Jundub bin Junada markaz pale watu wakakaa shura wakakaa vikao wakapanga budget walillahi alhamdu jambo likatimia ziara ikapangwa tukaungana na ndugu zetu mbalimbali ndugu kutoka Pongwe kutoka Moshi mjini kutoka Boma kutoka Arusha kutoka Namanga, lakini pia na ndugu zetu kutoka Mombasa na sehemu nyingine, tukaungana katika msafara huu kwa ajili ya kutiana nguvu. Na pia wamekuja ndugu zetu kutoka Dar es Salaam, tukaungana nao huko. Walillahi alhamdu wal minna, ikawa ziara hii. Maudhui yangu kwa leo nitaigawa kwenye sehemu mbili, kwa sababu tuko kwenye nyakati mbili wakati wa sasa na wakati uliofuata baada ya salati al-maghrib sehemu ya kwanza nitapenda kuwaambia ndugu zangu waislamu hata ndugu zangu masalafi bil khusus kuhusiana na neema kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyotujalia sisi waislamu wa kutuletea mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kumfanya kuwa ndiye mtume wetu na yeye ndiye bora mtume aliye bora aliyefadhilishwa na Allah subhanahu wa ta'ala akafanywa bora juu ya viumbe na hilo ni kwa sababu pia risala kubwa au nzito aliyobebeshwa mtume sallallahu alaihi wasallam lakini pia umati wake ukafanywa kuwa ni umma bora na ubora wa umma huu bila shaka unaanzia moja kwa moja kwa wale wa mwanzo waliosahabiana na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakamwamini wakajifunza kutoka kwake wakayapokea mafunzo yake wakayaeneza wakamtetea mtume sallallahu alaihi wasallam na wakamnusuru wakaipigania dini kwa mali zao na nafsi zao wakaishi hivyo na mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka pale mtume alipotawafu na kurudi kwa mula wake jambo la dini likaachwa katika mikono salama يا الصحابة الكرام رضي الله عنهم وكبيم الخلفاء الراشدون وكبيب رسالة وكيندلز أليوياتش أمتوم صلى الله عليه وسلم وكبنوا ويقوا وإسلام وإسلام كينيه كنميجي لنور وكينيه كينجيه كل ما هالك تكاه miji na katika nyumba na mitaa na nyoyo za watu biizzi azizin au dhulli dhalilin dini liendelea hivyo na kwa yale walioyasimamia sisi tukapata mahali pa kuiga ikatuhimiza sisi Qur'ani na kadhalika Mtume swalla salam akatuhimiza sisi tushikamane na mafunzo ya waliotutangulia kile kitabu cha Allah Qur'an na zile sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam tuzifahamu sisi na tuzipokee na tuzifanyie kazi kwa vile walivyozifahamu masahaba Qur'ani ndiyo inatuamrisha hilo na ikatutahadharisha kuepuka njia hiyo na kwenda kinyume na njia hiyo والنصوص في هذا الباب كثيرة nususi zilizokuja katika mlango huu kulizungumzia jambo hili ni nyingi sana si kidogo sasa kwa kutokana na muda wetu na mazungumzo tunayotaka kuyazungumza ni marefu ni mengi tutatosheka na baadhi ya ayat zilizokuja ndani ya Qur'ani kutuhimiza sisi kushikamana na mwenendo huo Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake kitukufu kwenye aya ya 100 ya surati Tauba anatuambia wasabiquna alawwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم أيام يموت يا سورة التوبة الله سبحانه وتعالى أنتوى بشارة جيمة وواتوا وتكوفوات مصحابة مهاجرين وأنصاري wakawafuatia kwa wema kwamba atawaridhia atawapa radhi zake na wao wataridhia na yeye amewaandalia pepo watapata starehe katika pepo na naim neema nyingi watazipata na wataishi katika pepo milele na huko ndiko kufuzu kubwa kabisa ahadi hii hataipata ila yule aliyefuata mafundisho ya aya hii akafuata mwenendo wa almuhajirin wal wakiwemo alkhulafau ar-rashidun kama alivyohimiza mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi sahihi ambayo waislamu wengi wanaijua pale mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في رواية النساء وكل ضلالة في النار Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hakika mambo yalivyo yeyote atakayeishi miongoni mwenu nyinyi atakuja kuziona tofauti nyingi watu watatofautiana watapishana fikra zao zitakuwa tofauti misimamo yao itakuwa tofauti tofauti zitajitokeza kwa wingi na kila mmoja atadai kwamba yeye katika haki lakini nyinyi shikamaneni na mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu wenye kuongozwa mahali shahidi ni hapo mahali pa ushahidi ni hapo shikamaneni na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu wenye kuongozwa kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii anatufafanulia kwamba huko mbeleni kutajitokeza tofauti na sote tunajua kwamba tunaishi katika migogoro na tofauti, mambo ya kutugawa, mambo ya kututofautisha ameyatabiri hayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alipolitabiri hilo na kulielezea, hakuishia tu kutabiri. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaonyesha njia ya kupita na mambo ya kufanya njia ya kupita ni nyinyi kushikamana na mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam na mwenendo wa masahaba zake alkhulafau arrashidun wale makhalifa waongofu ambao ukhalifa wao na utawala wao ulikuwa juu ya misingi na mfumo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mtume sallallahu alaihi wasallam khilafatu nubuwati ba'di 30 sana khalifa utakaokuwa juu ya misingi ya utume baada yangu mimi, baada ya kuondoka mimi, ni miaka thalathini. Waislamu wataongozwa kwa mfumo wa kiutume, na ukihisabu miaka aliyokuwa khalifa Abu Bakr, kisha akaja Umar al-Faruq, kisha akaja Uthman kisha akaja Ali radhiallahu anhum ajma'in na miezi sita aliongoza al-Hasan bin Ali radhiallahu anhuma ukihisabu utapata miaka 30 kamili miaka 30 kamili inatimia kwa kujiuzulu al-Hasan bin Ali nafasi ya utawala na kumkabidhi Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma kufika pale miaka 30 imetimia na khilafa ya nubuwa ikaenda namna hiyo baada ya hapo ukaja ufalme kwa mahali shahidi ni kwamba sisi tuna mahali pa kuiga tumeelekezwa na Qur'an tumeelekezwa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na mambo ya kuigwa ambayo sisi tutapaswa tutapaswa tuyaije mambo hayo na tuyafahamu kwa ufahamu wa watu hao ni mambo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 atakayempinga na kumkhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuwa uongofu umembainikia haki iko mbele yake imembainikia lakini yeye akakhalifu mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam yameelekeza kwa namna hii yeye akayapinga akienda kinyume na pia akapinga na akaenda kinyume na njia ya waumini wa wakati huo ambao walikuwa ni masahaba wayattabi ghaira sabili almu'minin na akafuata njia nyingine isiyokuwa ya waumini Allah subhanahu anasema tuwallihi ma tawalla tutamgeuza kule alikochagua umejichagulia wewe ufuate njia nyingine isiyokuwa njia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam umeamua kufuata njia nyingine njia ambayo sio waliopita maswahaba zake warithi wake ukajichagulia njia nyingine kando ukaleta upinzani juu ya njia hii Allah asema sisi tutamgeuza na kumwelekeza kule alikochagua lakini wa nuslihi jahannam tutamwingiza katika moto wa jahannam huyu ndio hatima yake atakwenda huko wasaat masira na marejeo mabaya kabisa mahali pabaya pa mtu kurejea ni kwenye jahannam waliyadhu billah Allah atukinge na hilo sababu kwa nini aingizwe kwenye jahannam ni kuwa khalafa sabila almu'minin ittabaa ghaira sabili almu'minin ameikhalifu njia ya masahaba waumini amekwenda kinyume akafuata njia nyingine isiyokuwa ya masahaba ambao ndio waumini kwa wakati huo jambo hili ni jambo baya kwa sababu hiyo basi sisi tukawa tunalingania tangu hapo awali miaka hiyo iliyopita miaka mingi twawalingania waislamu warudi katika njia hii na tunaeleza wazi kabisa kuwaambia waislamu kwamba da'awatuna mabniyatun ala alkitabi wassunnati ala fahmi salafi hadhihi alumma sisi da'awa yetu bwana imejengwa juu ya misingi ya kitabu cha Allah al-Qur'an na sunna za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam lakini kwa kuzingatia ufahamu na tafsiri na ufafanuzi ulioletwa na watangulizi wetu waliotutangulia sisi kwa wema kwa sababu hakuna jambo lolote linofungamana na dini yawe ni masala ya imani au itikadi na kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala au ni masala ya ibada na kuabudu na mitindo yake na namna ya kuabudu ibada zote ikiwemo sala zaka saumu haji na mingineyo au masala ya kimiamala muamala katika mambo ya biashara mathalan kuuza na kununua kukopa na kukopesha kukodi na kukodisha, kuwazima na kuwazimwa na miamala kama hiyo, au miamala ya ndoa, mambo ya ndoa, mambo ya mahari, mambo ya walima, mambo ya talaka, eda, malezi ya watoto baada ya wazazi kufarikiana, mirathi au miamala mingineyo isiyokuwa hiyo mambo ya kadhaa na kuwahukumu watu ukadhi uhakimu kuyathibitisha madai na kuyapokea ushahidi viapo mikataba mbalimbali kutoa adhabu kwa wenye kustahiki kuadhibiwa au miamala na mafungamano baina ya kiongozi na raia wake raia na kiongozi wao miamala baina ya nchi na nchi na mikataba na mambo kadha wa kadha au miamala ya watu katika maisha yao kila siku mzazi na watoto wake watoto na wazazi wao mke na mume mtu na jirani yake, ndugu na ndugu yake, mtu na rafiki yake, Muislamu na Muislamu mwenzake, Muislamu na mtu mwingine asiyekuwa Muislamu. Miamala yote hii niliyoitaja hapa na mingineyo ambayo sikuitaja, sheria ya Kiislamu imeyafafanua mambo haya kupitia kitabu Al-Qur'an Al-Karim na kupitia sunna mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na namna maswahaba walivyoyapokea haya bali hata katika suala la kuamrisha mema na kukataza maovu suala la da'wa na ulinganizi na ufikishaji ilmu na kufikisha dini yote haya utayapata ufafanuzi wake kupitia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallama tena kwa ufahamu wa watu wema waliotangulia hakuna jambo lililosahaulika na lile ambalo halikutajwa kwa dhati yake kwa aini yake kwamba kitu fulani na kimejitokeza kitu hicho katika wakati wake basi kitarudishwa kwenye jambo lililo mfano wake venye kufanana vitapewa hukumu moja na visivyofanana vitapewa hukumu tofauti Uislamu umekita misingi madhubuti kabisa ya kutuongoza sisi katika mambo yetu na maisha yetu ya kila siku kwa hiyo kama sisi tutaamini katika dini hii na tukaitakidi tukafuata mfano wa vile walivyoamini wenzetu tutasalimika na kama ni kinyume na hivyo tutakuwa tu kwenye hatari Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake kitukufu kwenye aya ya 137 kwenye sura ya pili suratul baqara anasema maneno haya fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullahu wa huwa as-sami'ul alim kama wao mayahudi na manasara na wengine wataamini mfano wa vile mlivyoamini nyinyi maswahaba kama wao wataamini mfano bimithli bimithli ma amantum bihi mfano wa vile mlivyoamini nyinyi faqad ihtadaw basi hawa watakuwa wameongoka wako ndani ya uongofu wamepata saada wa intawallu na kama watageuka wakakengeuka wakaacha njia ile mlioshika nyinyi na wakaiacha imani mlionayo nyinyi ikawa imani yao na imani yenu iko tofauti wa intawallu na kama watageuka fa innama hum fi shiqaq basi wao watakuwa wako ndani ya uovu na uasi wameasi wametoka kwenye taa fasayakfikahumullah Allah atakukinga na atakutosha na wao kama wana hila na njama kama wana mbinu mbalimbali na njama mbalimbali wanazipanga za kukudhuru wewe au kuidhuru dini Allah atakukinga na wao na atakutosha dhidi ya shari yao wa huwa as-sami'ul alim kwa sababu yeye Allah yeye ni msikivu anayesikia yote anasikia najawat najwa anayesikia minong'ono na mazungumzo ya siri ya njama anayesikia tena yeye ni alalimu mjuzi wa kila kitu nataka kurudi tena kusema kwamba kutokana na hayo niliyotangulia kuyaeleza ndiyo maana sisi tunawalingania watu na kuwaambia wazi kabisa kwamba da'wa yetu tunayolingania tangu dahrun tawili tangu zamani ni dawa ya kuwalingania watu washikamane na kitabu cha Allah Al-Qur'an washikamane na sunna sahiha mafunzo sahihi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini yawe kama yalivyofahamiwa na kupokewa na maswahaba na wale waliofuatia baada yao kwa sababu gani kwa sababu nahnu na'taqidu na أن جميع أمور الدين قد بلغها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبينها غاية البيان hii ndio imani yetu sisi tunaitakidi na kuamini ya kwamba mambo yote yanayofungamana na dini ya Uislamu katika vile vipengele nilivyovitaja ima kwenye itikadi na imani au katika mambo ya ibada au mambo ya miamala mambo yote mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameyafafanua na kuyaweka wazi upeo wa mwisho wa kufafanua uwazi wake uko wazi mno ufafanuzi wake uko wazi mno watarakana ala mahajjatin bayda na mtume sala sallam akatuacha katika uwanja mweupe kabisa lailuha kanahariha usiku wake ni kama mchana wake sawa sawa katika uislamu hakuna giza ni nuru iliyotimia usiku na mchana ni sawa hakuna jambo la kutatiza ndani ya uislamu atakayejitatiza ni yule ambaye ameamua kutatizika kwa kutokujifunza mafunzo sahihi ya uislamu mtume swalla sallam anasema taraktukum على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك nimewaacha mimi kwenye uwanja mweupe usiku wake ni kama mchana wake hatapotea akapondoka kuacha njia baada yangu mimi isipokuwa yule ambaye Allah ashamwandikia kuangamia rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab kwa yule ambaye tayari mwenyewe nafsi yake kishaamua sitaki naelekea huku ataelekezwa huko anapoelekea falamma zaghu azagha Allahu qulubahum walipoamua kutaka kupotoka na kuyaacha mafunzo ya dini Allah akawapotosha lakini dini iko wazi mafunzo yake yako wazi mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya kazi ya kubainisha kwa sababu ndilo aliloamrishwa na Allah ameamrishwa afikishe na wakati huo huo ameamrishwa abainishe يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ewe mtume fikisha kile kiliteremshwa kwako kutoka kwa Mola wako mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrishwa hivyo lakini pia anaambiwa na Allah wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim sisi tumeteremsha kwako wewe huu wahi wa Qur'an ili uwabainishie na uwawekee wazi watu yale yaliyoteremshwa kwao ولله الحمد والمنة متوم صلى الله عليه وسلم فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين Mtume صلى الله عليه وسلم alifikisha ujumbe امانه aliyopewa aliifikisha kwa استحيتي nao ni walimwengu na amenasihi kiasi cha kutosha umma ameunasihi ameweka mafunzo ambayo yamedhibitiwa sehemu maalum wanaojishughulisha na elimu za dini wanafahamu wapi watayapata mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na ameipigania dini kiukweli kabisa kwa dhati kabisa mpaka mauti yalipomjia. Hakuna jambo linalofungamana na dini hakulifundisha. Hakuna jambo lenye kheri na Waislamu alafu hakulifundisha, hakuna wala hakuna jambo la shari ambalo linawakabili Waislamu na litawaingiza katika madhara isipokuwa Mtume swalla sallam alilitahadharisha jambo hilo. Kwa hiyo dini sisi tunaitakidi hivyo na tunafikisha hivyo kwamba Waislamu tujue kwamba mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametimiza alichotumwa kwa sisi tukijue hicho na tukifuate lakini pia sisi tunaamini ya kwamba hakuna jambo litakaloleta maslahi huku mwisho wa umma huu isipokuwa ndiyo yale yale mambo ambayo yalileta islahi mwanzoni mwa umma yani mambo ambayo yaliwafanya wenzetu waliotangulia wafanikiwe katika kuupokea Uislamu na kuufanyia kazi na kuufikisha Uislamu mpaka ukaenea katika ulimwengu wote kwa mbinu mbalimbali mbali ambazo kwa wakati huo zilikuwa ni ngumu, njia za usafiri ni ngumu, mawasiliano ni magumu, lakini wao walifanya bidii kubwa, wakaueneza Uislamu ukaenea katika miji na mataifa yakanyenyekea katika historia kubwa ya Uislamu katika zama za mwanzo za Uislamu Uislamu ulifikia kuziangusha dola kuu mbili ambazo zilikuwa ndio super power kwa wakati huo dola ya Warumi dola ya Warumi ilikuwa ni kubwa imetanda huko kaskazini mwa nchi za Kiarabu kwenye miji ya Sham Syria Lebanon na Palestina na Jordan bali imekwenda mpaka Anatolia mpaka Ulaya huko magharibi ikaja mpaka Afrika miji ya Iskandaria Misri huko Cairo mpaka katika miji ya Aksum huko Uhabeshi Roman Empire imekuja sehemu zote hizo ikawa imetawala bali mpaka kusini mwa nchi za Kiarabu katika sehemu za Yaman zilikuwa ziko chini za Roman Empire dola ya Warumi na mamlaka ya Warumi kwa upande wa kaskazini mwa jazira au Arabic Peninsula na kadhalika upande wa magharibi na upande wa kusini ilikuwa ni daula ya Warumi na ilikuwa ina nguvu na wao walikuwa ndio wamesimamia kwenye Ukristo kadhalika mashariki kwao kulikuwa kuna dola ya mafursi wa Ajemi Iran na miji ya mashariki yote mpaka bara Hindi na kaskazini huko sehemu za Azerbaijan na Armenia na Georgia mpaka kuingia Russia. Mapeshi walikuwa wametawala maeneo haya na sehemu katika nchi za Kiarabu kama vile Iraq. Waarabu walikuwa kwenye kisehemu kidogo tu katika ghuba ya Waarabu katika jaziratul Arabia. Nuru ya Uislamu ilianza pale kidogo kidogo mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam afariki hali ya Uislamu haujavuka bado zaidi ya kuja Ethiopia kidogo akasilimu Najashi mfalme wa Wahabeshi kisha watu wakarudi zao tena maka wakarudi zao Madina lakini Uislamu haukuvuka bahari katika uhai wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ile sehemu iliyoitaja lakini baada ya muda mfupi tu tangu kufariki yeye Uislamu ukavuka kwenye mipaka. Wakati wa khalifa wa pili, kiongozi wa pili baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, kiongozi wa kwanza alikuwa ni Abu Bakar as-Siddiq, wa pili aliyefuatia alikuwa ni Umar al-Faruq radhiyallahu anhuma. Huyu kwa mipango na mikakati na ile miaka kumi tu aliyoishi kama kiongozi wa Uislamu aliweza kuziangusha dola mbili hizi zikaanguka na Uislamu ukaenea wakafanya juhudi kubwa ya ulinganizi kwa ilmu na maarifa na mikakati na mipango Uislamu ukaenea ukafika mpaka katika nchi zetu hizi za Afrika mpaka Ulaya Uislamu ukaingia Gibraltar huko ukaingia mpaka Spain kwa miaka mingi na ukaishi Uislamu kwa miaka mingi zaidi ya karne nane huko Spain na Ulaya ya Magharibi ukajenga ustaarabu wa hali ya juu ukatoa ilmu na mafunzo na vyuo vikuu vikajengwa wakati huo wazungu bado wamelala Uislamu ukawa umeenea katika miji fi rubu'i alalam mpaka katika kuta za China huko katika miji ya Tibet Uislamu ukawa umeenea katika ulimwengu kwa juhudi zilizofanywa na watu hao kwa hiyo katika mambo ya ulinganizi pia tuna mfano wa kuiga na kufuata njia walizopita watu hawa kwa hiyo hakuna jambo ambalo twaliona kwamba hilo litakuwa na maslaha na umma halikufanywa na watu waliotangulia kwa hiyo sisi tuna mahali pa kuiga tunapo walillahi alhamd kinachotuzuia sisi na kufanya tusifike pale walipofika wenzetu ni kuwa hatuna elimu ya kuyajua hayo kwa kuwa hatutaki kusoma hatutaki kuusoma uislamu hatutaki kuisoma sheria ya Kiislamu yaeleza nini hatutaki kuifanyia kazi hii sheria lakini ndiyo sheria yenye maslaha na umma wote kwa ujumla waislamu na wasiokuwa waislamu ndiyo sheria iliyo na maslaha na rahma na huruma kwa viumbe wote ndiyo sheria iliyokuwa na maslaha na waislamu ndiyo sheria inaweza kuleta utulivu na amani katika mioyo, katika nyumba, katika mitaa, vijiji, wilaya, mkoa, nchi na dunia kwa ujumla. Sheria ya Kiislamu, lakini mpaka uisome uijue. Shida usipoisoma utabaki mjinga na utadanganywa, na usipoisoma ukajisomea mwenyewe unaweza kuingizwa katika njia isiyo sawa, ukadanganywa, ukapotoshwa, ukapewa fikra ambazo si sahihi kwa hiyo tutatakiwa tuusome uislamu katika misingi sahihi kuna watu wanaona kwamba mimi nikienda madrasa kwenda kusoma nkampe, au nikimpeleka mtoto wangu akishasoma akijua kusoma Qur'ani kidogo ajua kutawadha kuchukua udhu kuoga janaba ajua kuswali kufunga basi atosha tosha tosha sheria ya Kiislamu haiko hivyo sheria ya Kiislamu inatakiwa watu waekeze kwenye kusoma dini wapate wataalamu wa dini watakoisimamia hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala sheria ina mambo mengi mazuri ambayo yahitaji kufafanuliwa na wasomi walioingia katika usomaji wa dini wanalifahamu hili kwa hiyo sisi tunaona kwamba kwenye daawa yetu njia kuu ya kupita ni kufuata ule mwenendo uliotumika na wale waliotangulia katika kuisimika dini na kuieneza na njia kuu kabisa waliyotumia ni kueneza ilmu elimu na hapa sisi tunasisitiza sana kwenye ulinganizi wetu tusome uislamu waislamu tuisome dini yetu tuijue mpaka ufike kwenye kiwango cha kuwa sasa wewe wajua tutajuaje kama wajua wale wajuzi wakwambie wajua sio wajinga wakusifu kwamba ah, ana vitu yule mtaalamu yule mjinga hawezi kutofautisha baina ya elimu na ujinga kwa sababu yeye mwenyewe yuko ndani ya ujinga hawezi kuwa yeye ndiye pasishaji ya kupitishe kwenye jambo kwamba wewe ni mtaalamu je kama umedanganya atajuaje kwa tusome kwa kiasi ambacho tutaweza kuihudumia dini yetu kwa misingi salama ujinga ni kitu chenye madhara makubwa sana sio katika maisha ya kilimwengu tu hata katika maisha ya dini ya akhira ujinga ni kitu kibaya kwa hiyo sisi katika daawa yetu tunaona islahi inapatikana kwa kufuata utaratibu wa wale wa mwanzo waliotangulia na wale nukta yao ya mwanzo kabisa ilikuwa na agenda yao kubwa kabisa ilikuwa ni elimu elimu ya kuijua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hapa katika swala la elimu nikizungumza nikitaka kuleta ufafanuzi ufafanuzi wake ni mrefu sana na sisi safari yetu ni ndefu katika mazungumzo haya nataka mchukue vitu vidogo vidogo tu vichache